Mūžīgi mūžos. Jā, kopā ar tevi šajā ēterā parunāsim par esmu es Aija Avotiņa, un ja nu kāds klausītājs atpazīnā balsi, tas ir priesteris eh, Ro Jēkabs Rodions Doļa, un viņš ir šī rīta ētera galvenā zvaigzne. nu jā, nu jā, nu kāda zvaigzne. <laughs> Labrīt. Eh, runājošā mute, kā nu, tagad nu, saka. Jā, runājošā mute. Labrīt, tad... Eh, galva, galva, galva. <laughs> jā, kāds tad laiks Romā ir? Mums ir, eh, tu nevari Brīnišķīgs. būt... Brīnišķīgs, klausies, te sākas pavasaris, Latvijas vasara. <laughs> es tev teikšu, ka arī mums aiz logē ļoti silts. Man jau šķiet, ka tu līdz sāks narcisi ziedēt. Ak, vai, <laughs> jā, tāds pasilts, pasilts no sniega nemiņas. Jā, bet eh, par ko tad mēs eh, šajā ēterā runāsim? Nu, jubilejas gads. Um, ir bijuši ēteri, kad ir stāstīts, uh, kas tas ir, un ja kāds vēlās noklausīties... Um, atkārtojumu, kādu informat, informāciju vēl papildus, tad uh, es tagad gan uh, nepateikšu vai katehēzei vai uh, sarunā ar bīskapu par jubilejas gadu arī skaidroja arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs. Šajā rītā nedaudz savādāk ievirze, protams, arī pieturējot, pieturoties pie galvenajiem punktiem, kas tad ir jubilējas gads, kādēļ šīs četras bazilikas, kādēļ Roma, par pāvestu arī nedaudz, bet uh, tas būs, tā būs, manuprāt, vairāk tāda kultūra vēsturiska pastaiga. Es vismaz ceru, nu nedaudz no cita skatu punkta, <laughs> zinot, ka arī kultūra vēsture ir arī tava sirdslieta, manuprāt. <laughs> Jā, tā varētu teikt. Es e, tikai pats priekš sevis to esmu noformulējis, ka tu zināji, ka tas viss interesu lokus, kāds man ir, <laughs> jāsauc par kultūru vēsturi. <laughs> Jā, nu tad e, sākam, e, ētera laiks jau ir aizgājis, nu tad sāksim. Kādēļ Roma, kādēļ šīs četras bazilikas par pāvestu, kāda vispār ir jubilējas gada izcelsme, ja? kāds ir šis vēsturiskais konteksts? Es domāju, ka būs... Vai, mums uzreiz ir vesela pasaule priekšā, tagad atvērta. Manuprāt, ļoti interesanti. Nē, nu kā saproti, es nezinu, vai esi pamanījusi, pirms gada bija tāds TikTok trends, kas aizgājis nu, caur dažādiem amerikāņu fórumiem. Kā kāds vīrietis sarunā ar savu draugu atklāja, ka viņš, vai tu draugs atklāja, ja, ka viņa ka uzdodat saviem, drau, saviem eh, vīriešu kārtas eh, draugiem jautājumu, cik bieži tu domā par Romas impēriju. Cik bieži tu domā? Nē, neesmu. Eh, jā, tas ir, bija ļoti trendīgi, ka tad filmēja tādas īsas filmiņas, jā, kur pieiet pie sava vīra, ja, un jautā, cik bieži tu domā par Romas impēriju. Un tad vīrieši atbild, ka Nu, vismaz vienu reizi pa dienu, divas reizes pa dienu. Un sieviete saka, mēs nekad nedomājam par, <laughs> vispār, par Romas impēriju. Un e, es domāju, tiem, kas kādreiz e, redzējuši 2000 gadu sākuma filmu Gladiators, jā, jā redzēta. Tā ir pasaule, nu, tā, nu, ar tā tik lielu furoru. Un e, daudzus aizrāva jā, Romas impērija, bet arī nevajadzēja filmas Gladiators, tāpēc Gladiators 2 tagad izgājis. E, jāsaka tā, ka nu, Romas impērija, kuras šūpūlī, ja mēs tā varētu teikt, jā, kuras, no kuras pēc tam, kur, par kuras mantinieci kļuvusi arī baznīca, rietumu baznīca, jo sevišķi ar pāvesta valsti šeit, e, ar galvaspilsētu Roma, nevienmēr, bet e, gandrīz e, visos gadsimtos, mēs esam šī, šīs mūsu Eiropas kristīgās kultūras, eh, nu, varētu teikt, eh, pārstāvi. Un eh, mēs arī kādreiz piedarām Svētajai Romas impērijai pēc la, Latvi, Lat, Latviju zemju kristianizācijas. Tātad, kad mēs runājam par Romu, mēs nerunājam uzreiz par kristīgo Romu, ja? Roma kristiāna kā fenomens. Bet mēs tādā runājam par Romu, kā lūk, šīs varenas un milzīgas impērijas galvaspilsētu, ja? kas arī kādreiz eh, uzskatīs par vienīgu, eh, kas ir cienīga vispār saukties par pilsētu. Ja? Viņa saka, urbs, un tad ir skaidrs, tā ir pilsēta, un nu, tā ir urbanistika, tad mm -hmm. pilsēta, ja? pilsēta ar lielo sākumu burtu. Un, eh, jā, bet mums, kā jūdejo-kristīgas eh, kultūras pārstāvjiem. Mums tad ir jautājums, pagaidiet, bet, bet Bībelē mēs eh, atrodam eh, pārsvarā, nu, labi, tur ir Eģiptes nedaudz gabaliņš, jā, bet pārsvarā viss norisinās tuvojos austrumos. Viss norisinās Izraēlas mūsdienu teritorija, Izraēla, Palestīna, bet nu, visas tās reģions, jā, arī, arī pāri Jordānai, Moba līdzenumi un tā tālāk. Uh, kur mūsdiena Jordānija. Un e, tad jautājums ir, kur ir tās centrs? Ja? Jo mums ir e, tātad e, jāsaka, ka gan mūsdien, ka, ka mūsdienas šīs varbūt nav tik aktuāli, ja? bet kādreiz, kad cilvēki domā par to, kā pasaule ir uzbūvēta, kā tā ir, kā tā pastāv, kāda ir hierarhija, ja? hierarhiskā struktūra pasaulē. Ja? Uh, bija ļoti svarīga ja, tajā senajā kosmoloģijā, ja, kā, kā mhm. tāda pasaule pastāv. Ja. Un, tas nodarbināja daudzu vareno prātus, ja. varenu piešu gudro prātus. Un viens no uzskatiem, kāds ir bijis tieši judaismā, ir bijis tāds, ka Dievs sācis radīt šo redzamo materiālo pasauli – liekot pirmo pamatu akmeni Jeruzalemē. Ja? Un tieši tur, kur ir templis. Ja? Tas nekas, ka templis bija būvēts cit, arī citur, un, un, un Jeruzaleme vispār bija pagāniska pilsēta. Ja tā mēs arheoloģiski e, pētām, un Dārvids ir iekarojis un būvējis savu, savu, savu tēs, viņa dēls sācis būvēt templi e, e, jau uz pa, tur pastāvoša pagāniska tempļa vietas. Bet templis, kas ir e, bijis uzbūvēts, tas pēdējais Jēzus laiku templis, Heroda templis, bija tik varens, tik liels, tik grandios, ka tādēļ attīstījies ļoti spēcīga teoloģija ar, ar pamat idejām par svēto vietu, par Dieva klātbūtni, kas ir pār šo vietu, un par šīs vietas centralitāti ne tikai jūdējas ne tikai tuvo austrumu, bet visa visuma mēroga. Un tātad e, tā judaistiskā doma bija, ka Jeruzaleme ir pasaules asa, ja, ka visa pasaule griežas ap, ap, ap, ap, ap šo asi. Ja. Mm -hmm. Jēzus nāves un augšām celšanas vieta arī ir Jeruzalemē. Ja? Un, eh, un, un cik interesanti, ka no Golgātas eh, līdz, eh, līdz, līdz Kristus kapam, augšāmcelšanas vietai, ir kādi 40 metri. Un jau 4. gadsimtā, jau būvējot Konstantīnam šo Kristus augšāmcelšanas baziliku, kas iekļāva sevi kā lielie kompleksi, gan Golgātu, gan, gan augšāmcelšanas vietu, pa vidu tika likta pasaules naba Un kristieši tātad savā uztveri viņi pārvirzīja, pārvirzīja, pārvirzīja šo centrālo vietu no Jeruzalemes tempļa uz eh, Kristus augšāmcelšanas vietu. Ja? Un, un pa vidu nolika starp kapu un golgātu. Ja? Protams, eh, te mēs eh, ne, ne, neminēsim un neiedziļināsimies kā lūk, e, tā centrālā vieta, arī jau tā ideja par centrālo vietu arī iespēja, e, kāpēc vispār bija tādas domas. Bija domas tāpēc, ka e, tas bija grieķiem. Mēs, man liekas, viena no raidījumiem par to bija jau minējuši Delfos. Tika um, um, helenistiskai pasaulē nolikta pasaules naba. Ja? Konstantīns Lielais, Konstantīns Lielais, viņš e, Delfu pasaules nabu to, to tādu, tā, tā, tāds piemineklis, tāds, tā, tā, tā, tā, tā, tāds skaists telniecības e, meistardarbs bijis. Viņš to ir nolicis Konstantinopolē. Un aizvien e, tie, kas dodas apmeklēt mūsdienu Stambulu, jā, tā, tā pati Konstantinopole, var redzēt tās pasaules nabas e, paliekas, jā, viena no laukumiem. Ja mēs tagad, kad Marta dosimies sveceļojumā, arī tur runāsim, un, un man atsevišķa lekcija ir sagatavota tieši par to, lūk, centrālās vietas un pasaules as eh, gan teoloģiski, vēsturisku, ideoloģisko nozīmi, ja, kā to pārvirzi. Un tātad judaistiskai uztvere Jeruzaleme ir pasaules as, bet kristietība izplešas. Jēzus saka, ejiet un māciet visas tautas, ejiet un sludiniet. Un eh, apustuļi dodas eh, uz, uz, uz impē, no savas nomalis, e, kas, kas kāda ir bijusi Palestīna, un Jeruzaleme un, un Jūdeja, viņi dodas uz, uz, uz, uz Romu. Nelabprāt, jā, e, beigās e, tā, tā, ir, tā ir tiesa. Tā ir tiesa, kur, kur, kuras priekšā jāstājas gan Pāvēlam, tā ir tiesa, kuras priekšā jāstājas gan arī Pēterim. Pēteris, kā, ja mēs tā precīzāk runāsim, Pēteris ir E, tiek ierauts neirona vajāšanās, jā, atro, kad atrodas Romā. Jā, un, e, un, un, un abi apstuļi nomirst e, kā mocekļi Roma, Romas pilsētā. Pēteris publiskā eksekūcija Vatikāna cirkā, Pāvils slepenē eksekūcija uz osties ceļa, viņam tiek nocersta galva, niedrājos un purvais, kādi tur ir bijuši. Bet notiek Jeruzalemes izpostīšana. Sākuma 70. gadā, tā definitīvi 130. Adrians II e, iznīcina un izraida, izraida no Jeruzalemes visus ebrejus un e, iedibināja visur e, pagāniskos tempļus, gan uz tempļa kalna, gan uz kristiešu godināmām vietām. Un tā varētu teikt, ka, ka tā asa pārgāja no Palestīnas uz Romu, uz to pilsētu, kā, kur ir kur, kur baznīca sevi nu, se, se piedzima no jauna. Ja, tajā, tajā, tajā pagāniskas e, impērijas e, galvaspilsēta tā tika, tika pārradīta, ka viņa kā, kā kristīga galvaspilsēta, ja? kā apakstuļu pilsēta. Pirmie apakstuļi - Pēteris un Pāvils. Ja? Pēteris, kas ir sekojis Jēzus un Pāvils, aicināts tautām. Un e, sākoties kristiešu vajāšanu gadsimtiem, 250 gadiem, ja, ja mēs tā e, rupi rēķināsim, ja. tad līdz Konstantīnam Lielajam bija pēc tam jau historiogrāfija, uh, to mm, e, e, mm, metaforizēja un uzskatīja, ka bija desmit e, imperatori, ja, kas veica lielākas kristiešu vajāšanas. Tātad tā kā desmit Eģiptes mm, sodības, ja. Romas pirmocekļi, tie bija šie tūkstoši, viņi izpelnījās to, ka Konstantina laikos atnāca miera laikiem. Un sākas kristietības zelta laikmets, ja tā uzskatiet, tad tobrīd, jā, ka pēc, ka pēc e, divu ar pus gadsimtiem vajāšanu demons un demoni, romiešu un pagānu dievu ļaunie gari tika tā vājināti un noraidīti elle, ka, ka kristietības e, atplauka arī virs zemes ar triumfu. Vakardien tieši biju Santo Stefano bazilika, kas veltīta Romas mocekļiem šeit eh, netālu no Kolizēja. Un tur ir pa īņķi, var redzēt visu šo divu ar pus gadsimtu freskas ar, eh, ar eh, dažādu, dažādu imperatoru izraisītam vajāšanam un mocekļiem, kādi ir bijuši tādā nosaukti vārdi. Jā, gan Klimants, gan, gan Vitālijs, gan Dionīzijas Parīzijā. Ja gan, gan daudzi, daudzi svētā tēkla, un, un svētie četri kronēti un tā tālāk. Un beigās ir freska, kur ir eh, svētie debesīs un svētie virs zemes, tāds nesaska, neskaitāms pulkstenis un, un tieši šis uzraksts, jā, kā ar savam ciešanam izpelnījies Kristus uzvaru un, eh, un baznīcas brīvību un zelta laikmetu. Eh, kristietība kļūstot par impērijas galveno reliģiju. Tātad centrs pārvirzījās ticības un reliģijas centrs pārvirzījies kristietībai no Jeruzalemes uz eh, Romu. Un no Romas jau notika baznīcas eh, šī, eh, šī pārvalde. Te jau jāsaka arī, ka pēc tam jau vēlinākie fakti, ja, ka, ka Konstantīns ar šo savu ļoti plašu skatienu uz šo impēriju, kuras atkal vienīgais imperators viņš ir kļuvis, viņš dibina jauno galvaspilsētu, Konstantinopoli, uz e, Byzantijas e, ciematiņa pamata. Un e, Konstantīns arī nosauca to jauno pilsētu ne tikai savā vārdā, ja? nu, gluži kā Aleksandrs Lielais. Ja? Bet Konstantīns arī metaforiski to sauc par Nova Roma, jaunā Roma. Un, un te lūk, tā vienalga ir atsauce uz Romu. Jā. Tā vienalga ir šī, šī atgriešanās pie Romas, jo nekas vairs tik, tik liels un grandios nebūs. Jā, te, te var tikai atsaukties jā, un mēģināt uh, līdzināties. Protams, pēc tam Roma piedzīvoja e, gan lielo tautu staigāšanu, barbaru tautu iebrukumus, bet uh, Roma atšķirība no mm, e, Byzantijas, no Konstantinopolis, tad, tad kristietības, varētu teikt, tad, tad ir lieli divi reģioni, rietumi un austrumi. Roma kaut gan paliku, palika bez imperatora uz vietas, Roma baznīca kļuva par noteicošo e, autoritāte. Atšķirībā no Konstantinopolis, kur patriārs bija pakļauts imperatoram, jā, tā sauktais Cezāra papīsms. Jā. Protams, tā bija tāda ļoti populāra kādreiz ideja par Konstantīna dāvanu, velti, ja, ka viņš arī ir atdevis pāvestiem Romu un viņus ir iecēlis un atstājis kā laicīgos valdniekus. Tā ir tāda viduslaiku mistifikācija, pierādīts, ka tā nav patiesība. Bet neskatoties uz to, uh, Fakts ir tas, ka pāvesti Romu pārvaldīja ne tikai kā garīgie līderi, bet arī kā monarhijā, kā, kā laicīgie valdnieki. Un tātad šī baznīcas eh, vāra un kristietības eh, nozīme bija visaptveroša šajā reģionā un šajā pilsētā. Bet tieši par uh, jubilejas gadu izcelsme ir uh, ebreju tautā, ja, un uh, par kunga žēlsirdības gadu varbūt tu vari pastāstīt uh, klausītājiem. Klausies, nu, bet vakardien taču bija kolosāls evaņģēlijs, Lūkas evaņģēlijas sākums. Un e, Lūkas evaņģēlija, e, mē, tur, protams, jā, bija tā, ka mēs izlasījām vakardien, kas, kas tā iedziļinājās, e, pirmie četri panti no ja, Lūkas evaņģēlijas sākuma, jā, tev mīļais Teofils, es rakstu, un tad ir e, lēciens trīs nodaļas, un uzreiz Jēzus publiska darbība, jā, nācerēta dzimtē ciemata, Jēzus pieceļas, Jā. atvēra tīstoklī. Es esmu pat, jā, žēlsirdības. Jā, jā, jā, un e, kungs man ir sūtījis pasludināt kunga žēlsirdības gadu, jā, jā. kunga žēlastības gadu. Tur, tur ir ebrejiski tas pats vārds. E, un e, tur hesēt. Un, un, un, un, te, un te, ir, te ir tas skaistums, jā, ka, ka tas, kas ir bijis kā viena nu, tāda skaista prakse judaismā, jā, Mozus likumu saņēmot, tautai bija dota no Mozus pāvele, uh, Eh, proti pasludināt tādu gadu sabatu. Jā, tad, tad sabats ir katru nedēļu, bet tad ir eh, sabats eh, katru septīto gadu, bet tad ir septiņi reizes septiņi, katrs 50. gads būs nu, tāds liels tautas sabats. Kad atpūtīsies ne tikai cilvēks no saviem ikdienas darbiem, bet kad atpūtīsies arī visa zeme. Ja? Un šeit ir, šeit ir ļoti svarīgi uh, Atcerieties, ka tā, tā, nu, jubilejas gada ideja bija saistīta ar visu radību, ne tikai ar cilvēku, ja? ne tikai ar, ar, ar cilvēku saistībām, ja? ka vajadzēja atlaist parādus, e, piedot e, vainas, izlikt, atgriezt zemi, kuru iekīlāja tas, e, un, un kuru atņēma parādu dēļ, atgriezt zemi tā sākotnējiem eh, īpašniekiem, bet arī nedrīkstēja art un nedrīkstēja apstrādāt zemi, ļaujot arī zemē atpūsties. Tas ir ārkārtīgi skaisti un man liekas arī moderna ideja. Ja? Tagad eh, daudzi domā par to permakultūru, par to intensīvo arī lauksaimniecību, kas zemi izspiež, ja? neko neatstājot tajā. Ne? Lūk, mēs Bībelē atrodam pat ideju par par šo ilgtermiņa lauksaimniecību, kas, eh, kas ir do, dots kā likums un kā, kā dieva griba. Bet mēs eh, vēlāk nelasām, piemēram, citās eh, vēlākajās Bībeles grāmatas par šo jubilejas gadu. Un jāsaka, ka šī skaista un idealistiska ideja arī bija mm, nonivelēta. Jā. Tā tika atstāta novārtā. Jā. Un, un ja sabats bija tik svarīgs, eh, ka Jēzu tiesāja farizēju par kaut kādiem sīkiem eh, sabata neievērošanas gadījumiem, jā, tādiem burtiskiem, burtiski interpretējot likumu, tad eh, par sabata gadu un par jubilejas gadu mēs tā sevišķi nedzirdam. Jā. Un tāpēc tas jubilejas gads arī praviešu um, domās bija uztverts arī kā apsolījums kaut kam lielākam. Ja? Tam, ko atnesīs apsolītais e, dieva svaidītais e, mesija, ja? ka būs lūk, šis dieva žēlsirdības gads, kas būs. Eskatoloģiskā dimensija, ja, kad, kad, kad, kad ne tikai būs atlaisti parādi, bet kad tiks atvērti neredzīgo acis, ja, tiks atvērta neredzīgo acis, kad, kad, kad, kad klibi atkal staigās taisni. Kad, e, kad gūstekņi būs, e, būs, būs, būs atkal brīvi, un, e, un, un tāda visa radība piedzīvos šo mesijas atnākšanu. Lūk, tādas ir bībliskas saknes jubilejas gadam. Ja? Protams, te var arī minēt, jā, ka vārds jubileja ir no, no mm, ebreju vārda raks, aunaraks, jā. jā, tas saistīts ar, ar to šofāra Mm, e, to tauri, ja, kur izmanto e, judaismā dažādos rituālos, pasludinot laikus, ja pasludinot svētkos, ja pūtiet ragus Sionā, ja pasludiniet, e, pasludiniet kunga, piemēram, pilnmēneša laiku, ja pasludiniet paskas svētkus, pasludiniet jaunā gada atnākšanu, jomkipur diena, jo sevišķi. Bet te ir jāsaka, ka šofāri E, pildīja, ja tā varētu teikt, e, nu, mūsu e, zvanu funkciju. Ja? Nu, pat arī ir bijusi diskusija tepat Romā, ja? jo 6. janvārī atvērot Svētā Pāvila ārpus mūriem pēdējās ceturtās baziliku durvis. Pāvils, mēs zinām, ir bijis taču farisejs un, un, un tauta apustulis bija, jo sevišķi pievērsies arī uh, E, tādai diskusijai ar judaismu. Jā, viņš ir bijis e, pats e, rabīnu skolnieks. Jā, viņš mācījās pie Gamaliela kājām, jā, ļoti slavens rabīns. Un tātad, atvērot šīs svētās durvis, nezinu, kas tas bija par personāžu, kas, kas viņš ir bijis. Bet pieminot Pāvila saistībā ar tādu ļoti stipru tādu ar judaismu, uh, Un e, jubilejas gada saikne ar šo judaistisko jubilejas gadu, jā, bībelisko, tika, e, tika atnests šofārs, jā, mhm. un tika, tika pūsts e, tajā Nu, te, te, tagad, tas nav auns, tagad, tas ir tāds kā gazeles, tāds ļoti gā, gā, gara tāda, tā, tā, tā, tās raks, jā, viņš tāds, tāds aiziet tā, tā, pa spirāli. Nu, tāda tipiska tāda skaņa, kuru var atpazīt. Un nevisai eh, ne, ne labi skanīga, nevisai melodiska, jā, vienkārši tā, tā, tāda taura skaņa. Un e, ebreju kopiena e, šeit, Romā, e, iebilda pret to. Saucot to modernā e, apzīmējuma, m, mm, kultūrāla apropriācija es nezinu, vai mēs tā latviešu sākam, jo cultural appropriation, ja, kā tu nedrīksti lūk no citām kultūrām nu, kaut ko tā paņemt un kā tādu vienkārši birku sev uzlikt. Ja. Tu, tu, tā, tā, tā, jāatstāj lietas, ka, ko mēs saistām ar kaut kādu kultūru, tās kultūras ietvaros un tās kultūras autentiskiem mhm. pārstāvjiem. Ja? Nu, lūk, bet tā ir tāda, tā ir tāda ļoti, jā, varētu teikt, ideologizēta pieeja. Bet lūk, tādas diskusijas eh, notika. Un, un šie eh, pārmetumi arī izskanējuši no galvenā Romas eh, rabīna mm, deseņi mutes, jā, viena konference, un tas izraisīja diskusiju. Nu, kā izraisīja, tā arī tā viss norima, bet, bet lūk, šofārs, šofārs ir šī taure, kuru, kuru izmantoja uh, iezīmēt laikus. Jā. Un šī skaņa, tā ir lūk, tāda sensitīva uztvere, kā arī mums vajadzētu tam, tam būt, ka mēs varbūt tagad esam pazaudējuši šo baznīcas zvanu uztveri. Jā. Skani, skan tie zvani. Jā. Nu, labi, atcerēsimies, ka ir pulksten 12. Jā, un tad būtu jālūdzas, jālūdzas eh, kunga eņģelis. Jā. Bet eh, zvani, zvani no nu rīta eh, pirms dievkalpojuma. Jā. Kā aicinājums steigties tiem, kas vēl ir ceļā uz baznīcu, uz svēto misiju. Bet eh, mums vairs nav nabata zvana, ja? mums vairs nav zvana, un kas celtu trauksmi, piemēram, ja? izceļoties pilsētā ugunsgrēkam. Ja? Vairs, vairs nav, ja? vairs nepilda mūsu zvani tādu funkciju. Es eh, neatceros, vai pēdējiem pontifikam un pirms pēdējiem aiziet mūžībā arī tika zvanīti zvani. Ja? Jo pirmā Roma tā ir, nu, pāvestam nomirstot, vis, visās baznīcas zvana zvanus, visu pilsētu uzceļot kājas eh, šajā traģiskajā brīdī. Un lūk, eh, Taure pildīja šo funkciju, pasludinot šo jubilejas svētku gadu. Un cik interesanti, ka Tauras skaņu mēs uh, esam pārtulkojuši Bībeles tulkojumus kā gadilēšanu, ja, kā arī ir šis vārds jubilāri latviešu valoda. Jo kur mēs zinām, jūs ziniet, tezē dziesmu, kuru mhm. arī sagatavoja tezē dienam Roma, svētīgā tauta, kas gavilēt prot. Bet uh, psalmā, tajā oriģinālajā valodā, ebreju valoda, mēs atrastu uh, svētīga, laimīga tauta, kas atpazīst taures skaņu. Lūk, tagad atskan šī taures skaņa, atskan e, šī baznīcas balss, zvana zvani, un mūs modina, lai mēs, lai mēs e, atsauktos tam, ka tagad būs jubilejas gads, par kuru parunāsim pēc pauzes, kas tad, e, kā tad ir ar mūsu kristīgo jubilejas gada, vai ne, Aija? Jā, tagad lai ieskanās, nu varbūt īsi par šo himnu tava izvēle. <laughs> Jā, tad es varu varbūt klausīt. Lau, par himnu ir tā, e, jubilejas gadiem, kad tie tiek izsludināti, tiek sagatavoti dažādi materiāli. Jā. E, gan logo, gan moto, gan tāds, nu, tā kā, tāda tēma. Un, e, un arī himnas tiek rakstītas. Jā. Izcilākie itāļu katoļu kompozītori un tekstu autori raksta, raksta vārdus. Un, sagatavo melodijas un ļoti skaista himna, kas jau ir pārtulkota arī vairāk, nekā, vairāk par desmit valodām jau ir pārtulkota un arābiski. Un, un, un franciski, un vis, visādās valodās, pat amhāru valoda pārtulkota šī himna. Latvijasiski vēl neesot, un godīgi tagad pārtulkojot vismaz tādu pārimdeni, man jāsaka, ka arī ir sarežģīti to pārtulkot. Uh, Jo um, <laughs> ir vārdi, kuriem latviešu mums ir, uh, nu, itāļuiski ir um, eterno un infinito. Tas ir tas pats, nu, bezgalīgs un, un mūžīgs. Ja? Bet uh, par pamatu ir paņemta ideja no Svētā Augustīna par to, ka pie dieva ir, um, ir šī uh, dieva mīlestības klēpis, ja? kas, ar, kas dod mums mūžīgo dzīvi mūs, eh, mūs apvelti ar savam žēlastību mūsu dzīves eh, grūtajā sveceļojumā. Ja? Un tas ir tāds eh, referents, kas ir šai himnā, manas cerības dzīvā liesma, lai šī dziesma sasniedz tevi. Un te mūžīgas dzīvības, mūžīgs klēpis, ceļā es paļaujos uz tevi. Lūk, Dievs ir apzīmēts kā mūžīgas dzīvības, Nu, Mūžīgs klēpis, nu, varētu bezgalīgs klēpis. Varbūt tā es, es varētu padomāt tā dzīsli, kā to labāk mm, pārtulkot, kā to atzīt. Bet, bet tad ir eh, tie, trīs pantiņi, un es varu ātri nolasīt, ne, kādi, tie, kādi tie vārdi tiek pantiņos. Jā, pārtulkojumi. Nu, tulkojum, jā. Katra valoda, tauta un, un, un, un tautība atrod gaismu tavā vārdā, trausli un izkaisīti dēli un meitas tiek uzņemti tavā mīļotā dēla. Atkal piedziedājums manas cerības dzīvā liesmam, lai šī dziesma sasniedz tevi. Mūžīgas dzīvības, bezgalīgs klēpis, ceļā es paļaujos uz tevi. Tad atkal Dievs sargā mūs, maigs un pacietīgs. Jaunas nākotnes, rītausma dzimst, jaunas debesis, jaunā zeme, no jauna tiek radīti ar svēto dzīvības garu. Un trešais pantiņš - pacel savas acis, ej līdzi garam, soli pa solim. Dievs atklājas šī laika. Lūk, dēls, kas kļuvis par cilvēku, ļauj atrast mums ceļu. Tad atkal šie Augustīna, Svētā Augustīna iedvesmotie vārdi - manas cerības dzīvā liesma, lai šī dziesma sasniedz tevi, ceļā es paļaujos uz tevi, mūžīgas dzīvības, labestīgs klēpis. Es tā dzīvotu. Nu, <laughs> nezinu, kā tas ir. Labāk. Rādījumā arī Latvijas klausītāji, tu klausies raidījumu parunāsim par un šodien mums ēterā viesojās priesteris Jēkabs Rodions Doļa, gan attālināti no Romas, un šī rīta tēma mums ir jubilejas gads, varbūt tādā vairāk kultūra vēsturiskā kontekstā, un paldies, ka tu esi kopā ar Radio Marija Latvija klausītāju. Tad uh, turpinam šo sarunu, tad varbūt par šīm durvīm, ko simbolizē šīs jubileja gada durvis, un varbūt arī par bazilikām, varbūt tādu īsu eskursu, cik nu mums laiks atļauj. Jā, pirmās, e, pirmais jubilejas gads tika izsludināts 1300. gadā. Tātad pāri daudziem gadsimtiem, un daudz varētu padomāt, nu, kāpēc, kāpēc tā? Um, Vēsturnieki uzskata, ka tā ir noticis noslēdzoties krusta kāru laikmetam. Jo lūk, mēģinājumi atkarot no musulmaņiem Jēzus dzimto zemi bija neveiksmīgi, kristieši cieta sakāvi, definitīvi pazaudējot Latviju valsti Palestīna un e, atstājot visas cerības atgūt e, Jēzus e, fizisko dzimteni, ja, radās šī vēsturiskā likteņa mm, teoloģiska interpretācija. Un svētais Francis, piemēram, mēs zinām, mūsu betlēmītis, saistās ar to, ka Francis negribēja, lai cilvēki iet karot par īsto betlēmi. Jā. Un, ja kādreiz ebreji devās svētceļojumā uz Jeruzalemi, tad eh, vairs nespējot eh, arī kristiešiem to apmeklēt, jā, jo kristieši, starp kristiešiem viduslaikos bija ļoti. E, tas e, nu, arī popu, ļoti populāri bija šī ideja. Kaut gan e, tā bija nu, ārkārtīgi sarežģīta realizējuma, tāpēc arī mums bija svētceļojumi uz Santiago de Compostela. Tā ir tā varbūt visnozīmīgākā, visattālākā Romas vieta. Jā. Tad, lūk, pazaudējot šo pasaules asi Jeruzalemē, Eh, tu, pirms 1300. gada pāvests eh, Bonifācijas 8. Viņš eh, nu, pieņēma lēmumu, ka jāizsludina tāds žēlastības gads kristiešu baznīcai, ja, kat, katoliskai baznīcai. Ja. Un tam bija arī savi priekšnosacījumi loģistikas eh, ziņā, ir bija romiešu ceļi, kas visi <laughs> veda uz Romu. <laughs> ja? Un eh, visa Eiropa jau eh, ir bijusi kristīga, jau sen, ja? nu, tur vēl lietuvieši nedaudz pirinājās. Bet, bet lūk, aicinājums doties uz Romu ir bijis, lai varētu kristieši nākt pie apstuļa sliekšņiem ad limina apostolorum, lai apmeklētu vispirms galveno un pirmo kristīgo baznīcu, Latvijas baziliku. Ja? Tā ir tā pirmā pasaules baznīca, kas iesvētīta 325. gadā. Bet Latvijas bazilikā eh, mums nav apakstuļu kapu. Un pirmā jubilejas gada jā, tika apmeklēta arī e, Latvijas bazilika. Bet e, pirmajos gadsimtos, e, jubilejas gados, galvenās baznīcas ir bijušas vienmēr Pētera un Pāvila. Pētera bazilika Vatikāna, kur ir Pētera kaps, un Pāvila ārpus mūriem, kur ir Pāvila kaps. Abi kapi zem galveniem altāriem, tā bazilikas tika uzbūvētas, kur galvenā asa ir tieši, tieši tieši apakstuļu kapi. Un e, interesanti, ka sākotnēji tas ir bijis e, 100 gadu periods, jā, ne 50, bet vairāk, tad uz 50, un tad 1475. gada e, šīs e, e, laiks tika saistīts līdz 25 e, gadiem, kas, kas arī ir taisnīgi, jā, e, lai ik viena paudze varētu būt cilvēki, kas apmeklē Romas svētajā gadā. E, Bet sākotnēji tas bija tikai sveicinājums pie apakstuļu kapiem, adlīmina apostolorum, pie apakstuļu sliekšņiem, ja mēs tā burtiski pārtulkojam. Un tikai vēlāk radās vēl papildu zīme, kura tagad mums ir kļuvusi nu, par noteicošu, proti, svētās durvis. Svētās durvis, un te atkal ir kāds par, varētu pat, nu, kas par, kas par atkal izdomājumiem, ja? Bet tas nav bez e, evaņģēlē pamata. Un Jēzus saka, es esmu durvis avīm, kas ieies, e, tā, tas, tas atradīs zaļās ganības, jā, tas atradīs mieru. Es, es, es ne tikai esmu labais gans, bet lūgu, labā gana e, uzrunā Jēzus sevi sauc arī par durvīm, par vārtiem, avīm. Ja? Un, un lūk, ja bazilikas ir tik lielas, visās eh, bazilikas ir piecas durvis, jā, centrālas un <laughs> divas sānu durvis no vienas un otras puses. Tas ir tāds bazilikas varenas celtnes. Ar eh, piecām navām, ar pieciem jomiem. Tad, eh, jā, vienas no durvīm svētajos gados tika pasludinātas par svētām durvīm. Interesanti, ka durvis arī ne visur ir bijušas. Uh, Es, redz, es pat e, esmu redzējis vēl tās fotogrāfijas no uh, e, 50. gada svētā gada. Ja? Un e, durvju nav, ir siena, ja, kuru izspiež cauri. Tas durvis, kuras mēs tagad redzam, mums e, visur ir modernas durvis, visas bazilikas. Ja, ir 50. gada un 2000. gadu pārējās bazilikas. Ja, Vatikāna ir tikai 50. gada Un, un pārējais bazilikas ir 2000. gada svētās durvis, ir skaistas, bronzas un tā, tas, tas atsevišķs stāsts par tām durvīm. Bet, bet lūk, tas ir patiesībā durvis, ku, kuras ku, te ir vārti drīzāk. Ja? Tātad eh, vārti, tā, tā, tas ir kā viena amerikāņu mājaslapa, kas nebija saistīts ar baznīcu. Uh, pārtulkoja burtiski Laporta Santa. Tad porta tas ir gan vārti, gan, gan, gan durvis. To pārtulkoja burtiski Laporta Santa kā svētais portāls. Jā. Un, un daudzi par to iesnēja. Jā. Jā. Patiesībā bet, ļoti tāds precīzs. Jā, bet tas ir precīzi. Jā. Tā ir tā visa ideja, jā, pārskāpt slieksni. Jā. Nu, lūk, kā ieiet citā dimensijā. Un, un, un, un svētceļojums uh, uz, pie svētām durvīm nav viens svētceļojums, lūk, tev viss būs uh, izaicinājums ar svētām durvīm. Nē, tas ir cerības un lūkšanas svētceļojums, lūdzot mieru, lūdzot uh, dzīves atjaunošanos. Un, un svētcinieki ir aicināti lūgties ceļā uz svētām durvīm, pieiet pie sakramentiem, pie grēku sūdzes, jo īpaši piedalīties Euharistijā pēc svēto durvju sliekšņa pārkāpšanas, kā arī, kā arī obligāti e, esot pa, pa, pa, pa, pa, pa pontificālais bazilikās, Pētera, Pāvila, Mārijas un, un Laterāna, doties pie galvenā altāra un tur apliecināt svinīgi ticību. Ja? To dara svecinieki, skaļi, izteiksmīgi. Stāvot kājās pie apakstuļu kapiem, es ticu vienam dievam, es ticu Jēzum Kristum, ticu svētajam garam. Ļoti skaisti un ļoti, skaisti, ļoti spēcīgi žesti, kas daudz neprasa, ja tad, nu, kas tas ir atjaunot ticību, bet kas nes žēlastību. Un te man aizmugurē, kas, kas varbūt redzat, tagad tiešraidēs, esmu ielicis eh, bildē eh, medaļonu no kas no Latvijas bazilikas, kas rota Latvijas bazilikas galveno ieju, kas arī nu, pasaka svecniekiem, kas ir šī Latvijas bazilika. Sakrosankta, Latvijas eklēzija. Eklēzija omnium urbis et orbis eklesiārum materet caput. Visvētākā Latvijas baznīca visu urbis et orbis, visu pilsētas un pasaules baznīcu māte un galva. Tad, mīļie, Roma, lūk, mūsu katoliskās baznīcas centrs, te ir māte, baznīca, te ir apsturas liekšņi. Te ir Svētā Pētera bazilika, kuras pats laukums ir kā klēpis, ja? baznīcas mātes klēpis. Un, un te ir mūsu avoti. Es domāju, ka kādreiz psalmā e, ebreji teica Jeruzalemē, tevi visi ir mani avoti. Uh, Tad eh, tā arī mēs varam runāt eh, par Romu. Tie ir mūsu ticības avoti. Tie ir apstuļi, kas stiprina mūsu ticību. Tātad eh, četras bazilikas - Svētā Pētera, um, Svētā Pāvila, Pāvila ārpus mūriem, uh, Laterāna, kā mūsu pirmā baznīca kristieši. Ja tu savā arī rakstā katoļu baznīcas kalendārā arī to uzsvēri, jo mēs arī pieminam nu, mūsu liturģiskajā laikā, jā, Laterāna nu, bazilikas gada dienu. Visas šīs bazilikas mēs pieminam, jā. mēs arī Marija Maģore un tā Marija ceturtā Maģore, bazilika jā. Marija Maģore, Dievmātes eh, galvenā baznīca visā pasaulē, jā, eh, kas, eh, kas ir ārkārtīgi skaista un kas ir, mm, kas ir mūsu rietumu Betlēmi. Es biju minējis Betlēmi, jā, un tieši Marija Maģore pārnesa relikvijas no Betlēmes, ka to vajadzēja atstāt kristiešiem, jā. Un, e, un te, te, te, te, te, ir, te ir relikvijas no Jēzus silītes, no Jēzus piedzimšanas vietas. Un e, tiešām relikvijas, proti, patiesas, autentiskas, e, autentiski priekšmeti, kas saistās ar svēto dzīvēm, ar mocekļiem. Un kas ir liecība tam, ka ticība ir taustama, ticība ir patiesa. Tā nav tikai ideja līmenī, ja? bet tā ir visa dzīve, kas arī mūsu šī cilvēciska dzīve. Mums ir kāds jautājums klausītāja vaicā, kas ir komponists, kas ir komponējis šo himnu? Jā, varu pateikt, man te ir rakstīts, te ir divi autors un komponists. Proti, autors vārdiem ir ļoti slavens komponists, bet viņš ir uzrakstījis vārdus per Angelo Sequeri, itāļu, bet vārdus, vārdiem mūziku ir uzrakstījis cits komponists, Francesco Menegello. Jā, ja kas varu savu Facebook konta ierakstīt. Jā, to, varbūt. Jā. Un arī jā. pašu himnu ielikt iekšā. Jā, jā, jā tiešām meklējiet manu Facebook lapu, Jēkabs Rodions Doļa, es tur cenšos kaut ko interesantu publicēt. Un, ja, ja, ja drīkst, var par, jāpareklamē katru baznīcas kalendāru. Jā, noteikti, gada, jā. Tāda raksts. pamata, jā, par šo jubilējas gadu tavs raksts ir. <laughs> jā, jā, jā. Te mēs tikai nelielu daļu no šī mūsu raksta esam pieminējuši. Tiešām rakstu ar visu sirdi un veseli. E, ļoti tādu piesātinātu rakstu no sirds pārpilnības esmu uzrakstījis. Pašam prieks to pārlasīt, ja tā ļoti teikt. paldies, jā, jo es arī ļoti daudz informācijas un visi ceļi ved sveceļojumā uz Romu. Tāds arī raksta nosaukums. Protams, arī cita svarīga informācija ir katoļu baznīcas kalendārā. Tā kā lūdzu iegād, iegādājieties jūsu grāmatgaldā, jo tā ir informācija, kas uh, patiesībā, nu, kurai nav noilguma, ja, vienmēr aktuāla un vienmēr ir vērtīgi pārlasīt, nu, izņemot kalendāru. <laughs> ja, kur... <laughs> Nē, nu, arī Ehm, nu, ja kaut ko jāsameklē, <laughs> no vēsturiskā viedokļa arī kalendārs. Vērtības. Jā, kalendārs ir ārkārtīgi laba arī izziņu literatūra. Jā, tie, jā. tie tiešām nenoveco. Ne, un es gribu arī mūsu klausītājiem, es zinu, ka daudziem tas ir mūža sapnis. Un, e, Nevajag to atmest. Jā, ja, ja kāds sapņo braukt uz Romu, tu ieraudzīt, e, tad, tad tad uh, realizēt to sapni. Vai nu šī gada, vai citos gados. Jā, tas, tas tiešām ir svarīgi. Vai paši, vai ar grupu. Bet, bet tas tiešām ir eh, vienmēr iespējams šo braucienu padarīt ne tikai par turistisko, ja, ka daudzi tā dara, ja atbrauc, te staigā, dūmu Bet tā, to vienmēr var pārvērst ārkārtīgi spēcīgā sveceļojumā. Jā. Es tagad jautāju te, te, te diviem latgāles priestiem, kas bija atbraukuši. Saku, nu, jūs tur, tur, tur bijat, bijat. Viņi saka, nē, nē, nē. mēs aizbraucam, mēs divas, trīs stundas vienā bazilikā pavadām. Lūdzamies, adorējam, lasam svētos rakstus, nesteidzīgi apsteigām katru altāri. Un lūk, cik skaisti, cik tāds rekolekcijas, jā, tā, tā, tā, tā, tāda iespēja atjaunoties. Paldies, mums tiešām jābeidz. Pulkstenis tulīt būs 11 un uh, paldies, kad atradi iespēju būt kopā ar Radio Marija Latvija klausītāju. Un kādi svaiceļnieki noteikti tevi sastaps, kas dosies uz Turciju, kas būs martā. Jā, Jā. Marta, mums vēl ir citu brīvas vietas, un Marta mēs pavesta aicināti arī apmeklēsim Nīkāju, kur 325. gadā arī tāpa ticības apliecība, ja lielajā koncilā, pirmajā pasaules koncila, kas tur ir noticis, un 25. mārtu mēs svinēsim Dievmātes mājās pie Efesas, kur viņa dzīvoja ar Jāni Evangelistu. Kaut kas e, neticams būs, un, protams, apmeklēsim arī Jāņa atklāsmes grāmatas. Un, jā, Paldies! Kaut kas ārkārtīgi